Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhisalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Sayyib ibn Muaz qo'rg'onning ishg'ol qilinishi. Sayyib ibn Muaz qo'rg'on Noim qo'rg'ondan qolsa, lashkar kuchi va mudofaa istiqomi jihatida 2-o'rinda turadi. Musulmonlar bu qo'rg'onga Muab ibn Munzir ansarining qo'mondonligida hujum qo'zg'adi. Musulmonlar ularni uda 3 kun qattiq muasirga elibmo hech natijaga erishamaganlikdan 3-chi kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu qo'rg'onning fathi qilinishi uchun aloydan duo qildi. Ibn Sa'd rahimullohning rivoyatida Aslam qabilasining Bani Sahmi oymiqi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, erib charchidiq, qo'rsoqlarimiz ochdi. ozuqliqimiz tugdi degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duoga qo'l ko'tarib, "Ey Alloh, sen bularning ahvolini bilguchidirsan. Beray desam menda yo'qligini bilasan. Shunga bularga Yahudi qo'rg'onlari ichidagi boyligi mo'l, osh ozuqlari ko'p bir qo'rg'onni fatih qilib bergin" dedi, deyilgan. Rost degandek Sayib qo'rg'oni әдсі әттігелік өжімділі фәтек қылынды. Қайбарды сәйіп қорғынедек озық ozuq мол, яғ майлар көп қорған жоқ edi. payg'ambar sallallohu alayhi va sallam duodan keyin musulmonlarni bu qo'rg'onni elishga chaqiriq qilgan edi bani aslam xalqi turishavul bo'lib mandi qo'rg'on oldida yakma yak ilishlar va qirchoblar avjiga chiqdi bu qo'rg'on oxiri shu kuni kash kun betish oldida fathya qilindi musulmonlar bu qo'rg'onda bir qancha dona manchanaq, to'p va dabbabalarni o'ljiga oldi ibn sahraymulloh naql qilgan hadisda tilga ilingan Aşı aç zerinlik tüpeyle koşun işçiden ayrım kişiler yerlik işeklerini soyup kazanığı selip ot yakkan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunundan haber tapkandan keyin jakarchi mağdurup işeklerini yeyiştin tosti. Zübeyir kal'asının işgal kılınışı. Naim ve Sayib korgalları işgal kılıngandan keyin Netab rayını korgallardaki Yahudilarının hemmesi Zübeyir kal'asiga bikinib oldi. Bu qal'a tog' cho'qqisiga joylashgan noiti mustahkam qal'a bo'lib, qal'a atrofi musulmonlarga nisbatan hujum qilishga beab, dushmanga nisbatan mudofaalanishga aplik edi. Mayli otliq, mayli piyodalik hech kim uningga yaqin boramaydi. Rasululloh bu qal'ani 3 kun muosirga oldi. 3 kundan keyin bir Yahudi al bo'lib kelib, "Ey Muhammad, sen ularni bir oy muasirga elib yozsangmi, parvo qilishmaydi, chunki ularning yer osti suyi va buloqlar bor." ular ketishi chiqib suv akirib qal'ada bekinib yetaveradi agar ularning suv manbasini uzib tashlay olsang ondin ular qal'adan chiqadi dedi shuning bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularning ichimlik suyini uzib tashlagan edi yahudilar qal'adan tushib qattiq soliq bilan qarshilik ko'rsatdi musulmonlar tarafdan bir qancha kishi qazo qildi o'nga yaqin yahudi o'ldirildi qal'a oxiri fatih qilindi Ubay qal'asining ishg'ol qilinishi. Zubayr qal'asi ishg'ol qilingandan keyin Yahudilar Ubay qal'asiga yo'tkilib, bu yerda mudofiada turdi. Musulmonlar ularni qattiq muasirga elib, qal'adan tushishga qistigan edi. Bulardan ikki sarboz orqa-orqadan maydonga tushib, yakma-yak elishni talab qildi. Musulmon azimatlar maydonga tushib, ularni qatl qildi. Yahudilardan ikkinchi qatim maydonga tushgan dushmanning adabini bergan kishi musulmonlarning dangdor paloni qizil sallalik botur azimat abu dujana ya'ni simok ibn harsha natul ansari roziyallohu anhu edi پوپلا یول mubozirichni ایتلب qilib bo'pla yo'lvosdak کرد اونونگا besib باشک مسلمان لاما boshqa کرد برای ساعت کسکن جاندن kaskin jangdan keyin yahudilar bu qal'ani tashlab bir چکینب چکب chiqib mushroyinning ang که qal'a nazar qorg'uniga yo'tkilib mudofiada turdi nazar qorg'unining ishg'ol qilinishi nazar qorg'uni mushu tavalikdiki qo'rg'onlar ichida hammadan mustahkam hammadan puxt qo'rg'on edi shunga yahudilar musulmonlarni bu qal'aga har qancha qismi kirolmaydi deb qarganlikdan asosliq cho'ng qal'alari qo'ldan ketgan bo'lsimi ayollar va bolalarni mushu qal'aga yig'ib mudofiada turdi musulmonlar qal'ani qattiq muosirga oldi va har tarafdan besimni kuchaytdi lekin qo'rg'onning tog' ustiga joylashishdek oloyidligi musulmonlarni bostirib kirishdan to'sib qo'ydi yahudlarmi qatma qat muasirni bo'sib chiqishga betinolmadi musulmonlarni o'q tutib tosh etib qarshilik ko'rsatib turdi demak nazar qo'rg'inni elish qiyinga to'xtaganlikdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni manchanoq va dubbaba qatorliq eg'ir qo'ronlarni ishqa selishga buyurdi aytilishicha musulmonlar bu aslahalar bilan dushman istiqomlarini to'pqa tutib mazkur qo'rg'onning tom to'rislaridan cho'ng kichik sho'ri sungishlarni ochgan va shu yerdan bostirib kirib qo'rg'on ichida keskin jang qilgan oxir dushman fojialik mag'lub bo'lib taslim bo'lgan chunki ular oldingi urushlarda sepillardan xotin bolalarini agashtirib asta asta chekinib chiqib olgan bo'lsimi bu qitimqi urushda qal'adan undoq oson chiqolmagan qochqonlarmi xotin bolalarini musulmonlarga tashlab berib jinni ilib qaşqan. Mudapilni şəraiti həmmədə müstəhkəm bolğan bu qorğanın işğal qılınışı bilan Xaybar şəhərinin birinci çoğ bölüğü bütünlüy مسلمانان qoluğa بو Bu çoğ نتاد Natat شیق Şeyq rayonunu öz بو alatdı. Bu نه yana yuqurqı qorğanlardan başqa çoğ kiçik bir qanç qorğan və istiqamlar bar idi. Biroq Yahudilar ən müstəhkəm və ən bexatar bu qorğanın qoludan ketishi bilan boshqa qo'rg'onlarni o'zligidan bo'shtib berib, Xaybar shahri 2 bo'lak rayoniga qechib berib oldi. Xaybar shahri 2 bo'lak rayonining elinishi. Xaybarning 1 bo'lak, ya'ni Natat va Shayq rayoni ishg'ol qilinib bo'lgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'shinni Xaybarning 2 bo'lak rayoni, ya'ni Katiba harbiy rayoni qo'rg'ini, Vatiha soy rayoni qo'rg'ini va Salayim Bani Nazirning qattisi Abul Qayiqning qo'rg'ini tarafga yo'tkedi. Bu yerga Nattat va Shayx rayonlarida dakisini yegan qoshqon yahudilarning hammasi yig'ilib, mustahkam bir mudofaa chambiriga asl qilgan edi. Tarixchilarning mazkur uch qo'rg'onning qaysida urush bo'lganligi to'g'risida qarishi o'xshash emas. Ibn Sahrayimullohning rivoyatidan qaraganda, Qamus qal'asini elish jarayonida urush bo'lganligi aniq. Rivoyatning mazmunidan qaraganda, bu qo'rg'onning faqat lashkari kuch یعنی اورش بیلانلا اشغال قلنگالگه، سیاسی سخبت و بیسیم اشلتش قطرلگ واسطلانن کارکن مغالگ معلوم بود. اما امام واقید رحم الله خیبر اشکنچی بلگ راینودیکی اشکالانن عمسی فقط سخبت آرگلگ سیاسی یول بلن ایلنگان دب اینک کرست. احتمال قموس قلعه اطرافدا قسقان اورش و ترکشل باعندن کین، آندن کنش و سیاسی سخبت باشند قبول شم ممکن. Әмма кейінгі ішкі қорған ұрышмай вә bir taraf бір тарап қылынған болышы мүмкін. Қош, қандақлы болсын, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам bu taraf тарап кәтибәге еткеп keyin bu бұяны қаттық муасырға алды. Муасыра 14 күнгі созылды. Яудыла қорғалардан шықмай етевәді. Ақыр Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам манчанақ тікләп таш боран boran болып еді. ular o'zlarining butunlay halak bo'lib ketishiga jazm qilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga sulhi tuzish taklifini sundi yahudilarning oq bayroq chiqarganligi ish mushiyaga kelganda ibn abul huqayiq payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga elchi evatib suhbatlashib ko'rish o'yining borlig'ini aytdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni ma'qul ko'rib uning bilan uchrashdi Оның bilan qo'rg'on ichidagi cho'ng kichik barliq yahudilarning hayotining bexatarligi kapolatlik qilish vadiliga ular o'zlarining ustiga kiygan kiyimidan boshqa mol mulk yer zimin oltin kumush qo'ykali qatorliq barliq narsalarni hatto zibi zinnat halqalargacha musulmonlarga qoldirib bola chaqa xotin qizlarini elib haybardan chiqib ketishga kelishdi kelishimiga imzo qo'yish oldida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ibn abul huqayiqga agar mandan har qandaq bir narsani yoshirsanglar sizlardan allohning va rasulining sizlarga bergan ahdisi uziludi deb ogohlantirdi ular shartlarning hammasiga ko'nib kelishimga imzo qo'ydi bu kelishimning imzolanishi bilan Xaybar qo'rg'onlarining eglik huquqi musulmonlarning qo'liga o'tdi. Demak, Xaybarni ishg'ol qilish g'albalik tamomlandi. Әбіліғу қайғының келішіміге қылаплық қыған ішкі оғылының өлімге бойырылғалықы. Келішім намыда келішімге сәмімі садық болыш жоқырқыда қаттық тәкітленген болсыма, Әбіліғу қайғының ішкі оғылы нұрғын мал мүлікні өшіріп алды. Оның ішінде Ояй ибн Әқтабның бәні нәзірі яһудылары Мәдинден сүргін қылынғанды Қайберге өткеп келген әтуарлық зыбо зиннат алтын көмішлерімі бар еді. Ibn Сақ Райымулла мұндақ payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kanana turrabihni chaqirib bani nazrning xazina mollari uning qo'lida edi uningdan ashu xazinning nadi ekanligini so'ragan edi u xazinning o'rnini bilmayman deb ching turib oldi yahudlardan bir odam man kanananing har kuni aytgan mushu xarobliqni cho'glab yurganligini ko'rgan edim deb guvohlik berdi Şoň payg'ambar sallallohu alayhi we sellem kananiga: "Nawada aşumallarny senadyn tepip alsak, kallani olsam bo'lamdi deb so'rgan edi kanana bo'ludi deb javob berdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xarobilikni qezishga buyurdi natijada u yerdan bani nazr mollarining bir bo'ligi tepildi ondin uningdan qolgan qismini so'rgan edi u aytib berishga unimadi shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni zubayr roziyallohu anhuga berib uni adabligin u yushirib qo'ygan narsalarni tepib olayli dedi Zubayr raziyallohu anhu uning ko'krigiga urib, uni o'ltirib qo'yg'ila tas qoldi. Ondan uni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Muhammad ibn Maslama raziyallohu anhu ga topshirib bergan edi. Muhammad ibn Maslama raziyallohu anhu uni qirindishi Mahmud ibn Maslama raziyallohu anhu ning qisosi uchun o'ltirdi. Mahmud raziyallohu anhu Naim qo'rg'onning tuyida saydavatganda ustiga tash tashlab o'ltirayotgan edi. ibn qayim rahimulloh mundoq degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam abu huqayiqning ikki o'g'liga o'lim jazosi berdi chunki ularning ahdiga xiyonat qilganligini kanananing bir navri tuqqini ya'ni uni tog'isining o'g'li iqror qilgan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ya'ni huyay ibn ahtabning qizi safiyani o'lja oldi u abul huqayiqning o'g'li kanananing qo'lida bo'lib ularning bir takiga bosh qo'yg'uniga uzun bo'lmagan edi Xaybar g'animatlarining taqsim qilinganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xaybar yahudlarini bu yerdan surgun qilib etib, ondan Xaybar zimini va o'ljilarini biroqli taqsim qilish irodasiga kelgan edi. Biroq yahudlar bizni mushu ziminda qoldirsang, biz uni terib tikib gullandirsak, dehqonchilik ishlarini biz obdan bilamiz deb yolurib turib oldi. Amaliyotda mu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning va sahoba kiramlarning u yerlarni terib tikib boshqarib beradigan mulozim chakarlari yo'q edi ularning o'zlarimi bu ishlarga ishinmaydi shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga haybar zimindan chiqqan g'alla paroqni yermini berishga qolgan پیغمبر musulmonlarga topshirishga kelishdi ular payg'ambar sollallohu alayhi مدت xohlagan muddatgacha turishiga ma'qul bo'ldi ابن ibn رضی الله anhu ularga Xaybar ziminlarini taxmini baholab bekitib berishga mas'ul bo'ldi. Xaybar zimini 36 bo'lakka bo'lindi. Har bir bo'lak 100 o'lish usulliq etizga ayrildi. Natijada Xaybar jami 3600 o'lishlik usul etiz qilib bekitildi. Madina tarafga 1800 o'lish usul qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallammo avom musulmonlar qatorida bir kishilikni sevib oldi. Chunki Xaybar g'animatlari 1800 үліш қылып тәқсім қылынған еді. Мұндақ болышы, бұл ғаниметлі Аллах Тааланың Худайбия ұрышыға қатнашқан мұжайд мұсылманларға ілтипат қылған әдиясы болып, олардың бұл қытымқы жәңге қатнашқан яки қатнышамағанлар болсын, әмісіге несебе тегіш керек еді. Худайбия мұжайдлары 1400 кіші болып, 200 аттық мұжайд бар еді. Шуңа әр бір атқа 2 үліш, егісіге 1 үліш болып, Her bir atlık cemi 3 ülüş nesivi aldı. Qağallar bir ülüşdilla nesiviga ega bo'ldi. Xaybar g'animatlarining molliqini shuningdan bilib olg'ili bo'ladiki, Imom Buxoriy rahimulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan naql qilgan hadisda biz Xaybarni olgandan keyin ondan ochtamoqqa to'ygan edik deyilgan. Yana Oyisha radhiyallohu anha Xaybar qo'lga kelib edi, endi qo'rmiga to'ydigan bo'ldik dedik degan. Nimali bo'lsin, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haybardan qaytib kelgandan keyin muojirlar ansorlar ularga o'tinib bergan xo'rmiliq va bog'varalarni ansorlarga qaytirib berdi chunki endi muojirlar yer bo'lib qolgan edi jafar ibn abu tolib roziyallohu anhu va ashariylarning qaytib kelganligi bu urushning g'animatlarini taqsim qilish arifasida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tog'isi abu tolibning o'g'li jafar roziyallohu anhu va uning hamrolari habashistondan qaytib keldi uning bilan birga abu muso roziyallohu anhu va uning boshqa ashariy hamrohlari bor edi abu muso roziyallohu anhu mundoq deydi biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning payg'ambar bo'lib chiqqanligini anglagan edik u chog'da biz yamanda edik shuning bilan biz man ва ichki qarindishim birlikda jamiyatimizdan 50 necha киши bilan бу tarafga келдик. Biz bir kemaga o'ltirgan edik. U kema bizni Habashiston Najashining tavalligiga olib qo'ydi. У yerda biz Jafar ва uning hamrohlari bilan uchrashdik. U bizga Rasululloh bizni o'sha ярда turishga avatdi. Shun sizlarmi biz bilan turib turinglar dedi. Shuning bilan biz ashula bilan bir muddat turib qilib, кейин kelgan edik. Biz rasululloh sallallahu alayhi va sallamning dal Xaybarni elishga yo'lga chiqib ketgan vaqtiga ulgurib keldik. Uning keyindan Xaybarga borsak, u Xaybarni elib bo'lgan ekan. U bizga bir ulush g'animat bo'lib berdi. Ammo bizdan boshqa Xaybar fathisiga qatnashmagan bir odamga hech narsa bermadi. Shunda qilib Jafar radhiyallohu anhu va uning hamrohlari yetib kelib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning oldiga yugurib berib uning bilan quchoqlashib ko'rishdi va uni so'yib ketdi O mundoq dedi alloh bilan qasamki nimaga xushal bo'lishimni bilmay qelyaptiman haybarning ilinganligimi yoki jafarning sog' kagalıgı qaytib Ola ular payg'ambar aleyhi alayhi sellem'nin Emir ibn umayya zamar raziyallahu anhudan muojirlarni qaytirib kelish to'g'riliq najashiga yo'llagan maktubi yetib bağandın keyin yo'lga chiqqan edi Najashi ularni ikki kema bilan yo'lga soldi. U yerdagi muhojirlar jami 16 kishi bo'lib, bola chaqalarimi birga kelgan edi. Ulardan boshqa muhojirlar xeyli burunlab birdan ikkidan bo'lib Madinaga qaytib kelishgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Safiya radhiyallohu anhu ga uylanganligi. Biz yuqorida Safiyaning eri Kananaga kelishimga xiyonat qilganligi uchun o'lim jazosi berilib, Safiyaning asri elinganligini tilga olgan edik. Asrlar bir yerga jam qilinib taqsim qilinish oldida turibdi. Dehya ibn Xulayfatul Kalbi radhiyallohu anhu kelib, "Ey Rasululloh, menga asrlardan bir cho'ra ayol qul iltifot qilsang" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga "Bog'in, o'zing xolab birni epga" degan edi. U beribla Safiyani tanlab elib maqdi. O'chaqda bir kishi "Ey Rasululloh, sen Dehiyatul Kalbiga, Bani Qurayza, ya'ni Bani Nazri Yahudlarining sardori O'yayning qizi, eng yaxshi ayolni iltifot qilyaptang. U degan sanga loyiq keladi, dedi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Dehiyani chaqiringlar dedi. Dehiya radhiyallohu anhu Safiyani elib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni ko'rib bag'in, uningdan boshqa birisini tanlagan dedi. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safiyani musulmon bo'lishga da'vat qilgan edi u iymon etib musulmon bo'ldi shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni ozod qilib uning ho'rligini uningga to'yliq qilib uni amriga oldi qaytishda saddu sahbo degan yerga kelganda ummu sulaym roziyallohu anha uni yasandirib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qaytib qo'ydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu kechasi safiya roziyallohu anha bilan bir takkaga bosh qo'ydi atsi atgan jamoatchilikka xo'rma holvis qildirib to'y ziyofati badi va yo'l bo'yi uch kechani safiya roziyallohu anha bilan birga o'tkazdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam safiya roziyallohu anhoni chiroyida tayoq zarbisidan paydo bo'lgan ko'kni ko'rib u nima ish deb so'rgan edi safiya roziyallohu anha ey rasululloh sizlar bizga hujum qilish arpisida bir tush ko'rgan edim tushimda osmondagi oy o'rnidan qo'zg'ilib kelib men bilan bir takiga bosh qo'yg'udek alloh bilan qasamki men tushimda ko'rgan oyning san bo'lib qilishingni hargiz o'ylamagan edim men u tushimni erim kananaga itib beruvdim u madinada bosh ko'targan ashu podishoni orzu qilib shundoq tush ko'rding deb meni urgan edi dedi zərlənən qoyunun kaşılısı. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haybarni ishg'ol qilib lashkariy harakatlardan xotirjam yurgan kunlarning birida salam ibn mushkamning ayoli zaynab orisning qizi bir qo'yni zar bilan pishirib hadiya deb ko'tirib keldi u xotin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'y siniqi omroq ekanligini uqib shu yerga zahrni ko'proq silib va boshqa yerlarni zaharlab ib kelgan edi go'sht payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldida qo'yilib edi O somni ajirtib eg'izga bir tishlam silib ozroq chaynabli tukurvatdi va bu ustixon manga o'zining zaharlanganligini xabar qildi dedi ondin zaynabni chaqirib so'roq qilgan edi u gunohini e'tirof qildi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima uchun bundoq qilding degan edi u agar u podshoh bo'lsa o'ladi aram topamiz navod haqiqiy payg'ambar bo'lsa ta'sir qilmaydi uningga egishimiz deb qilgan edim deb turib oldi Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun gunaydın ötdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen billa hiliqi göçtün yigelle işçide Barra ibn Marrur'nun oğlu Bişir raziyallahu anhu mubaydi. O bir çişlem yutup sağallığı üçün ölüp getdi. Bu xutunğa ölüm cezası berilgenligi yoki kajrim qilinganligi haqida rivoyatlar o'xshash emas. Shunga tarixshunoslar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam avval uni kechirim qilgan edi beshiri o'lib ketgandan keyin qisos uchun o ayolni o'ltirdi degan fikrga kelishdi xaybar jangida ikki tarafdan o'lganlarning soni to'g'risida xaybar urushida musulmonlardan qazo qilganlarning umumiy soni 16 kishiga yetdi buning ichida quraysh qabilasidan 4 kishi aslam qabilasidan 1 kishi xaybarlik 1 kishi qolganlari ansorlardan edi yana bir rivoyatda musulmonlardan qazo qilganlarning umumi soni 18 deyiladi. Allama Ansur Fori rahimulloh 19 odam deydi. U mundaq deydi: "Men inchiklab tekshirib izlangandan keyin qazo qilganlar qatorida 23 kishining ismini topdim. Ularning birini Imom Tabari rahimulloh, yana birini Imom Vaqidi rahimulloh zikr qildi. Bularning biri zararlangan qo'yni yeb silib o'lib ketgan kishidir. Keyingi biri Badrda o'ltirilganmi?" yoki Xaybarda o'ldirilganmi aniq emas. Ammo yahudlarning o'lganlarining soni 93 kishidir. Fadak Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xaybarga yetib beriblar, Mahisa ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni Fadak yahudlarni islomga da'vat qilishga oldin mang'uzayotgan edi. Yahudlar da'vatni qabul qilmay yoki javob qaytarmay vaqtni وقت Alloh ود. Xaybarni musulmonlarga iltifot qilib edi. ularning dillariga qo'rqinish tushib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga elchi yuvatib haybarliklarga o'xshashlab fadak g'albi parqining yerimini topshirdiganligini aytdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning iltimosini qabul qilib ular bilan kelishim imzoladi musulmonlar fadakni urush qilmay olgan bo'lg'achqa uning kirimi maxsus payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tasarruf qilishida bo'ldi uni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam öz ailesi ve Müslümanların umumi işleri için işletti. Vadil Qura Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Xaybarning ishlaridan bo'shinibla musulmonlarni boshlab Vadil Qurag'a yurib ketdi. Chunki u yerdami yahudilar bilan qisman arablar oralashib o'ltiraqlashgan bo'lib, ular o'zaro til biriktirib, musulmonlarga qarshi sap tuzib o'yishgan edi. Dushman taraf to'liq tayyorlik bilan turg'ashqa, musulmonlar yetib kelishi bilalla musulmonlarni qor yomg'irdek o'q tutdi bu etishda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning chokiri mutam o'lib ketdi kishilar xush muborak ahli jannati bo'g'iniga muborak deyishganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'qsa undoq bo'lmaydi alloh bilan qasamki u xaybarda taqsimotga qo'yilmay turib cho'ntiga selib olgan to'n uningga o't yoqadi dedi Buni anglab kishilardan biri bir tal tana, yana biri bir tal yoki ikki tal bo'qish ko'tirib kelib jamoatga topshirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir dona o't bo'qish yoki ikki dona o't bo'qish deydi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shinni jangga safarvar qildi va qismlarga bo'lib sap tuzdi. Jang to'g'ini Said ibn Ubada radhiyallohu anhu tutqizdi. Qismlarning alamlaridan birini Ubob ibn Munzir radhiyallohu anhu ga yana birini Sayl ibn Hanif roziyallohu anhu ga, yana birini Abbad ibn Bashir roziyallohu anhu ga tutqizdi. Ondan harakatga o'tib, ularni islomga, ya'ni taslim bo'lishga chaqirdi. Ular taklifni rad qilib, yakma-yak elishga odam chaqirdi. Musulmonlardan uning qarshi Zubayr ibn Avom roziyallohu anhu maydonga tushib ayol qilmay, o'z raqibini o'ldirdi. dushman tarafdan yana biri sakrab chiqqan edi, uni abchilik bilan o'jiqtirdi. Arqadan yana bir chiqqan edi. Onunğa qarşı Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu maydonga chiqib, uni qo'g'lab yurib chepivatdi. Ali radhiyallohu anhu maydonga bir chiqqancha ulardan orqa-orqadan maydonga tushgan 11 odamni qilishlab yo'qotdi. Har bir raqibini u olamga uzatganda, keyingilarini haqiqatga tan berib taslim bo'lishga chaqiradi. Har namozning vaqti bo'lganda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan jamoat bo'lib namoz o'qish uchun chidirga qaytadi va namozni ado qilib bo'lgandan keyin yana qaytib kelib ularni taslim bo'lishga da'vat qilib kashkirgacha jang qiladi bir kuni atdigan kun chiqish oldida ularga hujum qo'zg'agan edi ular qo'llaridagi barliq narsa keraklarini topshirib taslim bo'lganligini jakoladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vodil qur'oni g'olib qo'shin bilan egilab ularning mollarini g'animat oldi va nurg'un ای سرمجان va رخت متعلق ega bo'ldi ва u 4 to'rt kun turib g'animatlarni sahobalarga taqsim qilib Ер зимин, zimin ва va uzum xurmalarni yerlik aholilarga haybarliklar bilan kelishgandek tang sheriklikka beryapti taymai taymai yahudilari avval haybarliklarning orqadan fadak va vodil qurolliqlarning bir birlab taslim bo'lishganliklarini anglab o'zligidan musulmonlarga elchi yuvatib sulhi talab qilishdi Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ularning iltimosini qabul ko'rib, ularning mol-mulk, yurt mahalisiga tegishqanmadi va ularga tuvandikidek omonlik maktubi yezib berdi. Xatni Xolid ibn Said radhiyallohu anhu yozdi. Bu Allohning elchisi Muhammadning Bani Adiya xalqi yezib bergan putuknomasidir. Bani Adiya xalqi musulmonlarning himoyasida bo'ladi. Ular musulmonlarga boj topshiradi. Ular ahdiga vafo qilsalar izzat hurmati daxliga uchirmaydi yurt makonlaridan qo'g'lab chiqarilmaydi kech fursat kunduzi hisob kitob vassalom madinaga qaytish sulhidin keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam madinaga qarab yo'l oldi yo'l ustida bir kecha bir azog'icha yo'l yurib kecha oxirlashay degandila ondan uxlash uchun bir qo'nalg'a berib tushdi va Bilalga sen bugün uxlamay bizni bamdodga oyg'atgan deb topiladi Bilal to'gisining to'qimiga yo'linib xiyli bir vaqtcha uxlamay o'ltirgan bo'lsa-mu, oxiri ko'zi ixtiyorsiz uyquga ketib qoldi hatto quyosh nuri ularning yuziga tushganga qadar ulardan birmi odam uyg'onolmadi shundoqdimi eng baldir uyg'ongan kishi yanala payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bo'ldi u uyg'onibla ittik o'rindan turib boshqa bir vodiga chiqib namoz o'qidi ba'zi tarixchilar bu voqea boshqa bir safarda yuz bergan deyishadi xaybar urushining tafsilotiga inchiklab nazar solganimizda payg'ambar aleyhi alayhi vasallam bu urushdan icriyanın 7 yili safar iyining oxirlari robiul avvalning boshlari qaytib kelganligi ma'lum bo'ladi abbon ibn said qo'shoni badaviy arablar bulonchilik va qaroqchilik qilish uchun musulmonlarning beqotilishini kutib madina atrofida poylab yurayotgan bir paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam harom oylari o'tib ketgandan keyinmi yanala beparvolik qilib madinani lashkari kuchdan xoli qo'yish hargiz oqilonliq bo'lmaydiganligini har qandaq bir harbiy mutaxassisdinmi obdoriq biladi shunga u haybarga yetib borgan aman najdi tarafdagi bulonchilik va qaroqchilikqa odatlangan qir arablarga zarba berish uchun Abban ibn Said raziyallohu anhu boshchiligida qo'shin avatgan edi. Abban raziyallohu anhu o'z vazifasini muvaffaqiyatli ado qilib, Udul Xaybarga qaytib, payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan uchrashdi. Bu chaqda Xaybar ilinib bo'lgan edi. Bu qo'shin shu yili safar edi avatilgan bo'lishi ehtimoliga yaqin. Bu qo'shin to'g'risida Sahihul Buxoriyda muhaddislar naql qilingan. Davomi bor.